Лаврентий Таллеров Пысок тенчери, Перпечек чун Анатолий Семенович Аннушкина Эпі тақшантанбақ біледіп Пілесі піледіп те анчақ хире хириш тұрса калашыман Шивыхын паллашман Піррехінше шапла шулахи сулхынгаш Эбі ұжылма десе урама пилі хутлы шурт мансардынь, художник сен мастерской сен, шуды кандыгізем жіне пахкаласа бұратымчы. Унченде булмаре, шивыхрах еда çурин шынгравек сасы илденсе гайры. Эбе утма чарынса, хам умалла тергендем. Мансук макшинче, шитсағыр удымра, шап шуры анчык лапчына-лапчына вірсе Щурт кдесенчен аллине кугр авырлы туядытны шүллі аршин тухрре. Анчык ун еннелле бақса те хаюлланса ман шивыхах келчі, пажырхинчен де хыттынрақ ятлаша бұшларе. Шавламада тыдындымыр булади, шүтлін калашса шивхарча шүллі аршин. Аван мар, бианка аван мар. Шерле ушылса шүрегенсем аплақ шаблаган марчы бізем эбе она паллаза Был Бұл Аннушкин художник пульче кен, пейзаж осты. Пір искусствовед унберги эскисем тумазыр, тюрех пир үгереген, калама жүк хавырт ішлеген талантлы живописец тезешірніне аставаты бебе. Анатолий Семенович художниксем байер ергелеген кашни выставкана худшынать. Хойне уйраманда бізіне час-часах иртереть. Куяхында хулара виже выставка эшлет. Художество галерейінже, пиравартыр деген сен культуры кермененче, шене кинотеатрда. Вище жінче де Аннушкин картинысене самаях пысык вырын уйырзабаны. Анатолий Семенович произведение есене эбі хам мінлері хакланы самах тапрадас продас пулзан, эбі художество выставкесене чим малданах шене эшесене курас эметпе, Курсан бара, комылым тулас шанчықпа джэнь шинжен калытымчы. Әмесем шитменні, шанчығым улдаланны халичен пулманчыха. Аннушкин пейзажызем чунжырене ытла да шывых пулныран художник мана юри эбе пілеген сенешеш үгернен, ундан да ытла эбе уйрымах келештереген сенешеш үгернен дуйынать. Унын картинысене бұғадында унды шынзен, йывышсен, чарчунсен, курык чечексен, бәсене курадын шешмар, сассине дейлдеден тыры хумханни, калинке ушылни, ширан херринче шывшым балдатни, варманда кайыксем юрлани, аслык шинче чықсем кытыклетни, арман шунатызем башлатса шаврынни, шаксем елдах-елдах илденнен туйынашы Анатолий Семенович пейзажы сенче. Кушеште марха, Шав сазызембе темле шепеш, чуна тыца илеген ачаш кеве вешемсер шаранзатыны бек туйынать. Эбе унан кашны пейзажы пирги картина симфонигу тесе каланы булатым. Аннушкин пәлдер аллы шулдулдарчы. Сарлага хул бу шилле, шилле де тапчам клеткелле, тулы пит кушлы хуражин выл. Кавагарма бұшланы шүшне шүрма кашылмайлы кастарны. Янахне мұқ пекшіра сухал хупланы. Хеллебе Аннушкина ялан тенебегех хылхаллы, шымламас шелекпе, хура керекпе, ошы жүкунесенче вара кіске шаныллы еден бір кепебе күраттым. Халхинче выл шүхе пальтодығынны, шарф шихны, пушінче кывак берет. Эбе ына сывлық сундым. Бұл ирсе бұраганскер чарынсаты жіде манжине тенгеререк бұқыры. Палланы жынақ бүлжедем, чимырға, эсир Карпов журналист марчи, шабышке ара, шабы чынақ, сиреде ғырығаш сунадып, мен кундалла бұрын мастыр бұлен, е ұштады бұлен кайма тұқырары. Кунда адып, шул лешенже, кыштақ ұшылса жүрес Эпин күрішіземшке бір, маншивы харах пырсатыжы художник, ағы пирен шурт. Эзір хулан тебір херринче, хевеляныш енче, пұрынмастыр чей вара. Шапла унда бұрынатым, хватере иге эрне каялла улыштардым. Мастерской нерек келес келжі. Халяк шуртран тұхмасырақ ундағы барадып. мастерскойде еде шивых сатта якрамар. Как мәне кайны жүх азырғаны, шүлі жиранры дачысене, пирин коллективлы сатри шурцен бісем. Апла ұшылма тухрар хайыппин. Ну, пір кичембрен, шүрері бірле. Первайхи гаш эбир манын яланхи маршрутпа биші худ утса шаврандымыр. Урамра фаризене чалгыштарса, шине-шинех машинысем ирде-ирде каяшы. Шаванпада Аннушкин, шурсем хуш шинжен тухсанах, йыда шурине алдыне илетте, шул урлыгашса, тебір квартала кірсентин шире ярать. Анчеге ун пидехте илердюлле чарчун, усы қалхаллы бұл, кеске сымзаллы, шеме юрбек шуры, кушесен бес сымзи хура. Сыне певенчен ытла, тыткаларышы илемле килежілі унын. Пүшне таратса, шәвір вырым хүріне ун шабырса шавырса хурса, бұл пирен умра шуры тек терге кусабыны бек шемшен де шымылын Пидех те кымыллы булас хойне хужибе бірле жүреме. Она шуттенчене нумай пулмас келнескере, пурде илердет, пурде тәлендерет ағыр. Йывыш курати, мӹнь хагутенін онасым сіпетіксе шыршлагала сабыхать, шилі баргышса сайырдеді, мӹн сәрден жыға мана тенен сывлыш юхымне хиріштырат те, ман шиле шираса, ундалла-кундалла шаврынгалать. Ужы алыға сырхать, пырзабыхать те шалакемест, теттем. Курыкран шакланса чылғанны хуттады тады киенне сиге-сиге үксе вермә тытынать. Вірін, тарыхын! Хускаласа хускалать хуттадыге, анчах чаштар чаштар тунызыр бүшне немелле сазы да памаш. Ни хириш келмес, ни парақса ғаймаст. Анчыға туллаш тарасмарденін шилішікленете хуттадыкне аяқ вештерзе ғаяд. Тек вірмес вара еді жүрі, тінех кымалі тулнын пирехириш ывданса зачупса келет. Аннушкин басқа саудадь сәр калашад. Сылдым аллинчи тугине был, е пүрні шинче бәлдір-бәлдір каласа елет, е калашны хушыра она сыргышпа, киспе картины үгіріне чухнехбек біляндарад, е хулайне хысерет, е шүрім хышне тыдать, е дада унпа тротуар херінчі чул кесене шықшак тударса хускадать. Сулағай аллы пальто кесенже ынавыл, иге аллыма да сулгаласа бұраммар хатенін кәсіншен пачақ тағылармаст. Сасы хулында шемше унын, хушыран кышт, тарақ тухаган кымыллы сасы. Эпі ытлашы васказа утмасты би, Тетте мана хиреш мменнде вырин хуралласа кетмесірех малалла калаша пышлать. Писательсен пулдаруллы хешинчен час часах ширадын. Візен пухусенчен мінле мінле ұйдусем сүтсе явнине булагансене хыбарласах Композитор сене де манмасын демелле. Анчах пиреак художник сене едін тываным. Шаплах каладып, едін, юлашки выставкасенче иккішінчеде курнычы сана, анча хашатыра шыл еде кыдартмарын. Шуха шусем шук марзанын, илемлі литература сем шинчен шыраган шиннын, художник сен әшісене тишкермеде, күш шивичліхепе тавшырлық шитмелле. Эбі онай итлезе бынымай, бит пешере-пешере кайныне туядып. Аннушкин хыйын шухышысене пирвайгитель булурах çапла тюррен, каланинчен итла мана çак пызы художник Мускаврада тенчери выставкасенче те кыдартнă нумай картина авторе, журналист мен ширрне çырманнине сăнасах пыни Шавынн балли те тупни Шавадаха искусствовед маршкепе, ман шутпа весем сағалақ бұлышмашы хашада, күрре дұқма Выставка Выставқызем шинжен каланы каламан шырзабарашы, візем специалисем. Тарынрақ ураше, андырақ шуғышлашы, терісірек хақ барашы. Бұл шапла, туйине хышне пыдаржы Анатолий Семенович. эсир эзирде хажатшызем, ку эшре ытлаши булашук. Мен житмес перин хышпыр искусство вецене, мен ытлаши бесен статизенже, туйым щиитмест. Искусство вăл туйым, ун шинчен каласа парасса да пысык туйымба, чунба каласа пама пӹлмелле. Мен ытлаши, Пирин картинысем жүмне хыйсем шухышласа кыларнине, бізсенче пулма да булдарайманнине, де марине шибыштарны, статьясыне кирехыш произведений пиргиде, калама булаган ни нихыш произведение, хакланы керлі кирлемар трафарет чықсадулдарны, агымен. Педер дәресір искусва ветсене кулады бебі. маргу, весене бір күн бірге күшрана бар. Ослын күрінма тұрышса, маламар ан ширырха, пирен үшірі мен бұр, мен шитмес, шамна барыр, шабы керді берет етбір. Каллех ұрамату құрымырда чарын задарса, биян кына кетірімір. Бұл ширим батыр метрда пирен жіне бұқсалар Анатолий Семенович она ятыранда шығырса да чынжы, анжақ биянка хускалмаре, пүшнежей аякалла біржі. Пәледіні міншін Тере мана Аннушкин, кәске сухалы янахне ялт шеклесе исе. Пырақсақ вардымар, калаш марымар унба, шамыншын күленне де абырша жүри. Йылындарасы, күренесі, тарыхасы, саванасы, хуйхрасы, пурде бұрунын. Бұрдать-бұрдате хаш сывлат ебір жух, шуғышласа ывынны бек. Хушшын-хушшын пүлімре каллі-маллі, уткаласа жүре деп те шапла, кускер маншине кушайын тілінсе бұхат, мән кумадын хайесі, ларасшы тетпек. Бат еді бұлсан асырғасақ та каймыны ден. Бұл хоян кымылны епле алыртныне, пүрнеске бек шешке хагу, мән пілесті тавас бұрунын. Анатолий Семенович кулзаячы де шыре Бианка пәчі качана бек тудыбе чү чү чыплаттарса чынчы. Йыды çури çавсамантрах хăйларакан вырындан сирепенчче. Малди урисене çүрелле шеклесе ывдынса килчче вăл, хуши умне çитерехпе авгаланма хюрине пӹтелдеттерсе вылятма Шапла чупнна çрдех аннушкин ытамне ккерсе Был ытканса килне бахатра Анатолий Семенович она хавахаландараган ачаш садыба илерседачы. Ват-ват шапла матур, пачықскерім, пиде матур, тесе алы шупре. Ундан был анчыка пальто ұшне чикреде, унба печек ачапа сымахланы пек калаш сабычы. Шынмарыны, четреден пекшке, еку хевреларнышын не білдереді келегірет бірде ағы ошы сыт іштеріп сана, пәчік кезем бұрде сәт юрадашы, сәт юратныран хабарчы денеші. Пызык едақ бұлади бұл, ұйдады бебі. Чук пулмасть, хуравлать Аннушкин, амышы скерчі. Биянка каныш сыррын, юныш каласа изе, каллех кемілі шынғыра бек ұжы сасыбе бірзеячы хевреларны чухнеде вермеллеи, йиде çури пăхнееннелле ташта çүлелле тинкерчче Аннушкин. Мӹн курадын хаунда? Ах, уйыхшке, уйых пуржавунда, уйых пәлет хушипе жывать, шапла биянка, темде пур çуттеннчере, темде курын хаэсі, тӹлленнмелли пайтах пуле. Иккемеш эрнеенде качсерен пӹрле бир, бир, Анатолий Семенович, Бианка, Эпе. Бір-біріне тел бұлас сезе, әбір шапла келешіне. Калашса татылны бұқытыра, манын хамырын яланхи маршрутпа хевелемай утмала, Анатолий Семенович Бабианка хевеле келеш. Хамыр шүрттіран тұқса нумайда қаймастып, Бианка мүгілдетсе чүптіне күрадып, әнде әбі де халі шивық тұс бұлзадыды мұншын. Асыр хасанах мана хириш бештерсе келет, ура бешінче явғаланса жашланад, чевен тұрса ташланы чухнехи бексик келет, келеткіне авгалать, бүшне бұргалать, күшран керсе бек бұғад. Шағы елдақ бұл тәл бұлнышын хебірдесе қайныне, маншында тұнсықланыне, пірле бұлас, пірле жүрес келніне білдерет. Калет шымінде бұлин, Шүре бірінде бірле, көнебе, пүртіре пычықсаларнышке епе, дейетші, анчақ чілхи шук. Бұл чылаяқ бұзықлан жэнде. Хай ытла күлебе бұрымланшы, халхизем шекленчіш. Шабақта кушакран нумай пызықақ маржак пәчікте ыдарайми чарчун. Тала хушинче Анатолий Семенович Бабианка пирки каласа қытартмалы самаяқ пыштарынать. Паян ятла селдім хауна, хытақ ятларым, деді бұл. Мадада, Ирден бір машины хышынчен бірзе жубасшын, бізім ытлада тілендереші, тарақтарашы буласына. Ман хуша ав ним басқа мазыр ұтса бірәд, сирен машаплақ кірлесе хыбаланса жүремелі, тетшінде, Шу, капла юрамасть, мыйжи хит уянса, алы вешен шавыца жүреме девет. Ара пір машины хышчын чубе чубе чупете тепри хыжалдан пыраганны таптаса гае. Бианка хюрине хускат каласа пирин умраларать, пышне баргалать, хужишине айыплын пыха-пыха илет. Кур она теть Аннушкин шыппын, елдах ынлана тейін. Епле итлет, сасса кышт хабарса калашкына, Сисет шейінчех сизет, ача пекех, чисте ача. Варшначух пушне чиксейтлет, анчах хоен тавать. Хамын вара, шамын шында юрадас келет, ача бек айванда, илердюлле де болнышын. Епле кокарса хурам хауна хам Хойне ужылма илсе дуғаса кетсе шеш тұрат епле майкачлас келдерінде она. Йыдыба епанса, әшпі шинчен сымақласа, тебір жүхне әбір таранах таранақ ұткаласа жүретбір. Пирен халь Анатолий Семенович па иксемерен, пәрбәрін осне кымылне пілестенебек, азырханарақ қалашасы шүгінде. Малданхи кашсенчех хамара ютшынса тытма парахрымыр, туслашса кайрымыр да, тебір жүхне пужамен пырзакене шамна пакылдадатпыр. Сымақ шукран сымақ тупса тем де буплетпір. Хушырантада тада тірбірне еплезе илеси де булгалать. Иге ача иккен Анатолий Семеновичын ывылба хер. Ивале университет рабренеть, херачи бұдам шкулда. Аннушкинын шагын бек бур. Тем азырхаса, етем аса илсе чимха темелле де ун хойпушлана калашыба бішне шидермесірех, ешінна итлесе пәдермесірех урыхи бірге сымақ бұшламалла. Чимха шандалық лапка тана чухне шак шүже шулшизем сип шил тухсан төссірдерек. Тав жирадын неменшіне, мәншін десен, вайларақ шел бізен түрт енесем толпаланса білдірді Терек де жавақ курны бүлі. Шылчы сен түрт ені шупкарақ. Эбі үгерні картины сенже бара, кире хыш шанталықра да пірдеслі. Аксанаме, халичен мінлі азырхаман қай бешамна. Едада, чимха, есір мәншін хашатра шандалық шине шанса, юлда шине шанса десе жирадыр. Унбек калашмас шке чываш. Сана шанса, хама хам шанса, Тесе калат бір радио жавақ, мен шинчен шира шыға паян хижатсем деші. Мен шира шыға паян хижатсем десен, жұтпа кәскеректе, илемдерехте бек. Хальхинче Анатолий Семенович суллахай аллине манхул ту ебе теле телебашне енелле дартре. Чимха, пах, авшавында, тере был, курадыны, телебашне мінлі ішлет, тетре булсанда курадып, Шук, теле башнене мар, бұл мінлі мен мін туныне күресі. бе сывлы тексе, ман хула хойшымне пачырдать Аннушкин. Эсі теле башне шине шешмар, ытты япалысем те сына сарақпық. Тетре хумесем шине, шурцем шине, башняв, пәлетсенченде шүлле кармашна, бал унда тенчене курать, итлет, хой курны илтнене пире пілдерет. Курадын бұл, он шуменче пур еннелле де тетре хумесем чуба чуба ғаяшы. Манжын пусан бізем теле хумсем. Эх, халыра гыч умра мөл бертпа пирдадыке пуласшы хане. Юре, келде аза илме тұрышып. Хал күшімне тұқсадыны сынарба үгерес хавхалану сүрелмесен. Саманда кіске саманда шиінчех тұтса юлны кирлішке ха кулянны кулянна чухнехипек бұрыммын хашлацайлет Анатолий Семенович. Бұл пүшне шел, ним думада жүк, тенін пыргалатте шірелле бұқса пәрхушы чынмезір ұтса бұрад. Анжақ күн біргі сымағе пәтмені Гёте ике терлі творчества пурлишинчен каланы, каллех херюленет был. Тари тавас ябала автор күшне падемпех, бактебек таранченех курынны, урухлара халасан хывырт шинчех булаганны. Тепри эшлене май асапланса жираны, произведени тертпе хенбе журалны. Кашарда Эсіғавна қыш творчество шинны тесе шутладын, ұйдадып, валмен каласа сизеді пулинде. Манжын бұлзан хывырт шымылын әшленежешт творчество. Манжын бұлзан творчество бұл уяв. Савынышсыр азаппа әшлени, бұғытна да, война да, нем перегетлемесір підерні жеш. Келензе дуны ябала жіне пахмада савык. Унда эш шивичлехе, кымыла, ошыдаган кулы, яныраса дыраган кебе. Лермонтов на смерть поэта сыван Юлашки пайне ним хуратмасыр, пәр улыштармазыр ширны. Уврат обители, тада ыты чилайса би де шапла журалны унан. Гоголяу пача хурыхла. Бұл хойын произведениесіне темеже худшен шынерен жырза, темеже худшен түрлетсе азапланны. Эпин хавартуны эшкана киленю, анашу күре теме шук деде тедебебе, унба келешсех бідіреймезір. Асапланса ширанинчеде майлы киленю пурдыр. Аннушкин жағайса пәрхуша чәнмезір удать. Омсанадып, асын сывласа ярать был. Кама? асап асапсене шендерме чөтім шидереген сене. Шаплах пульжав, художникын сыргыч, яручка, шымылын вылянна чухне шешмар, пулдаруллық тержі сене шендерседе ішлеме пілмелле буль. Шухыш кымыл шекленес вғыта кетмелі мар, она кере да шеклеме тюзім шидермелі. Кам каланы чыхашавна. Сан алыри сыргыш яланақ шекленюлі бұләт бұласқа. Пледін бұласқывнаху хыбартландарма, туғышлы әшледінесі. Теде бебі Аннушкин хойне тиргесерех калаша бұшласан. Халичен шаплатшы де, Эбі унран куяхында мені кернішін жәнетрім. Бұл қалазабачы калазабачыде хұшса сентябрьде Сентябрде керхи выставка ұшылмалла, шәне сене шавында кыдардашынға. Шүлленех шурхи выставка жергелет бір бұлзан, күжалдан де елана кедірдесі ешіндымыр. Тарғашхине Анатолий Семенович хой мәнле майба еді хұжи бұлзадыны бианкына епле жән калазап кыдардыры. Пілесі келсен кулсаячывыл, әбі халичен нихшан да еді кушага келіштерсе кайман. Ожы күшпа бұқман. Сақыр ачатшы йере, вун Бұн бірін аттымыр. Шығырдавар хакне мен пәчікренек лайық піліне бір. Еді ушак ұсраны бара, біріншін ағалде шиме тадыга тадыға тадақ байланы бұлетші. Еді качкамана туя хаваламалли, чулпа пемелли юрықсыр чаржундекшеш шеш туянна. Беянкына киле изе бричен, эбі хышпір шинсем хваттерсенче мэншін деді усраныне анланман, анланма да дарашман. Урайынче кавирсем, ери давра хақлы сиделі бұлған, мендесі еді усрамаллаға шавынбе хваттерде. Мене кирлі бұл, әш сыр аптыраныраны, ағы шуғышланы Халі вара. Халя мана биан кызыр нихшанда пурынман пек, унсыр шемье пурнышы тулли пуласта шукпек туйынать. Мыйт лепин, каласа сана бианка пирин килгиша, епле майба килсе худшын нишинчен. Ун калавне эбі Анатолий Семенович бианкына мінле тупнине хаклы булаганым хам кушпа хам курны пекех, ширса кыдардадып. Умра атыл ширане. Икиенче игі тепе шырма. Виже жиран хірребе, нефте базы тавра, коллективлы сад, шурма Юлашки Юлашкихут Анатолий Семенович кунда уйых каялла, азар бизер шилдыман вахатенче килсе кайнычы. Хархинчак пырза кечеде болса да, дачызым хушшинче шеш, юр саплыгын-саплыгын шуралза не курчы. Кушумне хужықма әлгіреймен елдарка хура шыр тұқса біртірі, кычка шаржилля чәрі сывлыш тульчче. Йивăç буллысемпе кандыксем шинче, тачка çрсыхса илме илме ӹлгреймен шив кюлленчиккесен чуди пылять, хевел ышинче, хускалмасырлараган улмышисемпе çырла темесем кушинчен, палари палырми пысшыкленет. Утса выратчы Анатолий Семёнович бәде чул сарны чулпа, унумне сик тух сулахайри çырмаенчен пәчксе шуры йыды. Бұл Аннушкин шине пықса елчеде пәр шекленмезір таватпилік ұдым маларақ лебістетсе чөпірі. Еттіне куна Аннушкин пілдір шулла ялана куратчыха. Кунда нефте базы леш енчи пір бақшыра үсірі бұл. бұрын айсан бұрындыр, тем ирле чырчынақ мар тесі шутлары құрынады хелларзан да килне илсе каймары. Тебір жүхне шавиды Анатолий Семенович пахчине де бір керетші. Хурлахан теме каршин каржинкана түндерзе яратчы де, унды шүпшапа чаштырдаттырзе шимеллі жүратчы. Аннушкин она шығырдады ке бірақса леже хыреме тембек вышны бұлсан да, васкамазыр чымламаты дыначы, е шавын бегех васкамазыр улахрах Аннушкин хүмекіде сенчен сылдымалла барынчы, тебірдак ұтсан адыл хергенерек тухрыде каллех сылдымалла барынчы. Еді шав-шавақ унуменче чупса бұратха. Ак тамаша, бұл Аннушкинсен пахчинех керсек айрыде түрек веранда айнелле чымры. Пір іш хыщын те туза Анатолий Семенович йыды бірге шутлама да бірақны ченде. Ондан ним онсыртран, веранда айнелле де, тавады хуракуш жалдардаттарныне курах қайры. Веранда айынче, амышы пеш ури кужесене шудатса вырдашы. Чимірға, бізенші шивыхнере хутса бычы Анатолий Семенович. Мне ку, кам ирік панебе хужаланадыр ман пақшара. Хый жинелле харамазыр, шанса пахаган чарчунзембе кулгаласа калашры был. Ку пюрнескебек, шуркана эсе амыжы, ман бақшара шывырларын егетса келден. Тада шуги бізем, Бұл чәргүшленсе, веранда айнелле лайықрақ денгержі, еді жүресем ұрық күрін мариш. Хұйшу сан жіне ұжы күшпақ де ман кымылыма шандын бұлади, Йыда амине шевер пюрнебе юнаса илчче Анатолий Семенович уражине шекленне май. Калахах эбеде йыды ужак патуслах маржав. Акы тыдам да шуруна уттарам хушу бахчине. Эсе де вара хышран бұрын. Часаға херачапа амышы келеші. Херем де сан шуркуна, ыдараймасыр келейзе ғаяшын бұлі, шуха, бұрнас марчы. Кыштахран Анатолий Семенович чынақта анчыға етреде, амышне ерце пақшаран дұхре, тебір биші минутран шидес шіре шитреде. Еді хушинсачы ширан тайлыменже. Юғындарса яны пызық пахча был, тарын ширма тепнелле анса каяганскер. Пәлдірхи шүлі үсіне тибе шумгуры хушинче, хурлыхан темесем темлеммәскіннен көрінсалар ашы. Армак чармак туратлы улмуши зембеч есене шиналы пырза тегенмен болмалла. Пахчана талки шпех, шырт пек хунав бұсса Күршізем шак ширан тайлымінжех, кужа савындараган сатсем чыртне, кушин бара, шыре лайықын катмакла сада дегіслемен, мен даванха кымылы шукрақ пулас сады жібе ебанма. Калинкерен инжех мар пақша шумепе ирдеген шырлан херлинче, саваламан хомасенчен шапкаласатуна пәчек сарай бұр. Унба юнашар, дачылардас үмітпежі, кубаласа хуны, Ундах темір қошылы киві катка евандарны. Шағы бұлыға, еді ебидесе, Анушкин қатқа үшне үбінзе бұқырде, онда қайны кайны тадық не күрчі. Кышт анадарарақ бешен қайық сене, хаваламалы кадемби Ун батне Унбатне те кепине хывса үлчі, қайаллағы барса, каткари шедіге дұртса қыларшы күй шекленче епе шетік шадық папірле кращин шыржи. Баратин Анатолий Семенович хой шак шыржа кунта келсенех туйнине тапшырса илчі. Малдан был катка хышнелі, ондан сырдалла тенгерсе бұқры, нефте базы хүмі айынчен, крашин масутпа юрыши симес кава худыжы юқса анать катка ғышне шитсен, шав тасамаршыв, пәжі күлленжікре пәдіренет шаврнате шырланалла сикет. Абы иккен, мәншін парақса кайнесы кундан. Хăй тавра кускалаган йыдыба калаçса илчче Аннушкин. Шапла пулишав, вырдаса килмес бұленде, ебешірде, юрадас килмес пуль кушырша. Вăл каткана сарайран анадалларах йывандарса кучарчы, ышне курык пашылса тепетре, ундан кадем бишинчен сюзе кепене катка ышне тирбеллен сарчы те, анчыка унда яны хышшн, амыжы те йывана ккерсе вырдаса кетсе илсе пахчаран тухрре. Тепринче Аннушкин сада виже кун иртсен кайры. Кунхинче де çанталы хевеллечче тюлекчче. Анчах таштан сасардык шилшекленче çумыр чашлаттарса ячче. Датчына хывыртырах щиитсе үгестесе Анатолий Семёнович сада хальченхебе хапхаранмар сылдым решир махерребегече. Кундан çул тюрденрех. Бұл шүлі хүме шүмінче лапрана шарза утна чухне, кәтмен шарден шырмара хайги шуры еді білі біртніне асырғары пәтрейкен мәскенен пурныжы, тұрғужы уншине шеллесе пақсадыжы аннушкин. Мін пүлчіші сана, чиберек жүретін чиш? Ундан Анатолий Семенович вижі күн каялла шыбақ шак енче пышал саси илденсе кайдине аса Вижі күн каялла Аннушкин еді ами бешурине шак пақшана келсе яны ик вишсе Мінле ирсірін алды шіклен шиши, шавним айыпсыр чаржун жіне. Кама жи жибыл. Шапла шуғышласа, бұл деді пақчетіл не жетірі. Унда тывай кинчен çумăрши векеррлесе анать. Ун шабенче Анатолий Семеновича анчык йынышни илденнен туйынса кайры. Художник аялалла пăхрде ккыде синчи кирепеч кубишинче чынахахта йыды çурилардине курчче. Ун хышшинче те, уменче те шив шарласа вырдать. Катканавыл пахча бешнеле юхтарса кайната, катки карда уменче шарлак шинчесик келет. Йыды жюри вайда юхаган пыльчыклы шывтыт кынянчен çлынасшын пахша херринчи çеремйеннелле бăхать, анчах хăй шарлак урлы сикседе, те, ишсе те качма вăй çитерес чуккине туйса, мәскеннен, тагамран пулушы кетнен йыныжа-йыныжа илет. Сазардык ун айынчи кирбеш бұрындан хускальчы те анчык шыва юкле, кудын пушын пәтеренсе шырма тепнелле юқса кайры. Карт Турдынча Аннушкин пахчалыкне шыдыр-шадыр ұшса барахры, үгес мардесе шанчыкларах карда юбисенчен, туратты тураттысенчен яра-яратытса шырманалла чупса анчы. Каяла улықсан, вăл хăйсен сатне кемесрех басказа хулана даврынчы. Анатолий Семенович самантлыха шапланчы те евашын кулса ассын Шапла вара киле йыды çри бепырса кетем, теле малалла. Бианка ятлы хутымыр еді çрине. Пире вăл пурсымара та тюрек иленчче, хамара шанса, парынса, шивықландаран эбірде ына юратса Ир Ирде каш тахал сымақ ун бірге жеш, күш ун жинче жеш. Хыжы келсегіре түрек бианка ұшта чупса те вара çак абыржа алык патне, кенне çынна ыдаласа илеспек, и гури çине чепенет, хулен йыныша йыныша ачашланать. Эх, çын чунянь ыши, пурин балли те кирлешке вăл, тете Аннушкина иттесе хытах пăлханса юкнескер. Пире хамара çынсене кирлли Маридада чырчын жапла парынса юратны, пылханчык сазы бағалары Анатолий Семенович. Санран хютлехкетеген, сана шанаган, шакыншын пуриншінде вижезір юрадуба табараган чырчун юнажар пулни мендери кирлетеме. Пәлісен чиесі, еді жүрі үлсе бұныранба, хватерде нем тірбе ергеде юлмары кабирсене чермелеть, диванба кресло семшінчі, биткешсене, седершиттесене седере-седере андарать, Лартны вырында тубаймасын алыпышмага, кепе емеде унчен хипек алайне хураймастын. Кухнера шыма барақ сапаратынына шукшке ундамар, залрайы ыты білімзенже, шин кужы умінже қыдырдаттар забыртмалла. Шабақта та пурде кележет көбіре. Бианка керек мін тусан да, темін қытлансан да саванат бір жеш. Сідер бұған ұрисен сесене сесене кышласа бідержі, құншын дятлашсан да кулмасыр дятлашаймас бір. Ара Бианкан шене шылсем ба мін күрні, ұна кышлама бұғад пәчікскер. Кер күнне шетірі. ұйығаяғын да тысы сыпписір шумыр люшкетрі. Шав хушыра хам тусымсене Анатолий Семенович Побианкына піррете курасы пулмаре. Шумыр чарын арақпа хажат әжепе района тұқса ғайма ерне ұтла ұнда ертердем. Таврынсан гына юлдаш сенжен художество галереенче выставка ұшылны жінжен білдім. Әшкөне пәтсебір әнде ывына садахыдах ывыннычче, Шабах та выставкына кайса курасине ырана хаварма чадым çидереймерім, художество галереине тухса чупрым. Вес юбилей кедемде дындым. Манран биштабат удымра, шүлде худа бармалли пусыма картлаш кишинче, иккен, шамыркмар аршинпай егет калаш сатырашы. Выставка пуян, те чамырки, нумай автора вырынбаны, жанрсем тірлерен, темиже терлі стиль, тенчеш не терлі кучпа бұқны, Аннушкин картинізем кешеш кымылаға баржы. Эбіде шамна қалашынчы, кучлыхне түрлесе пүшне зулса илчы, бадырахи, чирлемен живыл, высавкара чылай художника курдым, валау, хойде пылин келмен, тәренмелі, шағын пызығыш выставка Аннушкин картинысем Аплай иккен Инже çултан ымынса таврынныне пăхмасăр кунда васкаса килдем, анчах шах сымахсене те выставка курас сазардык сәбәрелчче. Шабах та хабарса кайрымха çүлде хута. Унын гонын пахкаласа, пір залран теприне керегере тухатып, Аннушкин картинсене жирадып. Аялдай илтне сымахсене мен шінде мар, бізіне ыдағалден каламан бірге екіленместіп, деп, Анчах та ышра çавçавах темле шанчы хелхеме бұр. шағынба утса жүредіп те залзем дұрық. Анатолий Семенович хăйçăл епе калана чешкеха, шәне выставкăра кăдартма бейші картина жирзапы петердем тенечче. Нипушле вара пәррне те тăратман. Унын картинисем чăнахта жүк бұлзан, ингексиксе тухнăун. Чирлесе юкменши, Энде эпі Анатолий Семеновичын шәне пейзажысене курас келнинчен ытла шак шуғышсене, ингек тавраш сиксе тухман жи, чирлемен жи, хавыртырақ сирзе ярашын залран зала вазгарым. Аннушкинын пәр картиніне курсанақ ұшықлы планетші. Камал хужылныскер, тебір ширім-ширім пілік минутран художество галереінчен тухрымда Аннушкин патнеш ұлдытырым. Мана Анатолий Семенович ывілі ұшса Художник тарықла пүлім барринче, кавер витне диван жінче журнал бұласыларад. Умінче электрокамин чунать, биш седелі сіделі авырлы кофе басланад. Сидел шинчеде, жеритавра ара шпилеш лараган пуганзем шинчеде, диван шинчеде, урайынчеде искусство журналын терле жылзенче тухны номересембе живопись шинчен жирна кенегесем сапаланса вырдашы. Кедесри телевизор экране шинче темле мәлге йылт-йылт сигет. ахртнех концерт кыдардашы. Шак пір хавасыр шаплахра хирарым кула-кула юрланы килешүзір илдензедірать. Әбі аннушкин шинелле санасырақ пықрым. Итледекші бара? Шук, юры он кенен кәнен тойынмаст. Телевизор лардыне пашырақ манзағайны булас был. Алапачы де диван шинчи кәнегесіне пәршіререк шударса манбалли бұрын қатерлері лармасыншы. Бұл шым свитер шинчен варым қалаттықын саяны. Пушинче яланхи берет, уринче чылғабышпе шемше пушмак электрокамин жұнат пулсан да хваттерде рах, шүртсене құтса ұшытма найманға. Хыжан ұжы парашы жепілмесіні, ғытры Аннушкин күшне журнал жинжен илмесір. Октябрь бұшлан ішене шындашын марбуледе, хывын маламар жызан, Бұл ура жіне тәжеде шалды білімрен шана сырт куртка илсе тұқса ман хулбыши жіне Каллехлар жы журнал не Сонран хай сылмарбе курынмасть. Шабақта тем она салғу, сасынче де, хусканывесенче де, яланхи хаваслықпа, ерылы жук. Эбе телевизор батне бұдым, она лайықрақ ішлеттерем десе, сене ұндалла-ұндалла баргаларым, анчақ мәлге шав-шавақ сикме мәрі. Сүндер, алыне сүлчі Аннушкин, ирден бек Бұл журналне юнашар пуган хуче, хучы, шірелледен керчі, пірғужы немін шарламазыр варым хитре пүрнесембе креслына тағырдаттарсаларчы. Шин уменче була мар тәрі бұледе, анчақ сыма хускатма кымылдумаре. Эпе она ялсем тұрық қайса жүрені жінчен каласа бадым. Бұл пүрнесембе креслына тағырдаттарса, шаплаха кичем мен шірелле бұқсаларчы. Итлемері де сымаға. Кофе жедіні ытры эбе калашмачарынсан. Ишесі жестерім, хаман хаваслахымба ун кымылне де шықлендересшін болса. Аннушкин кухнен алла утыре. Эбе уже журнал жіне пықрымда аялдан кывак чернилба тортны сымақсыне буларым. Живопись ытла да йывыр искусство, кунда гений семшеш хывырт үсме булдара Оныш сырлық, ширіп кымылы художника нихшан де тимдерех ішлеме хистет. Шемшешкесене вара, үзім батне шитмелі кіске, шымыл шул матердет. Живопись вал художник жын, драмада, паттырлықта, ку эшре пурде вай шидереймешші. Страница херринче пужы вырында алаба мақсым, туйрым, Чухларым, живопись паттырзене шеш юратныне, эпі кэске шулпа, шымыл шулпа ұтмағынықны хевде сіржін. Ман искусство юратмасть, манашқалызем искусствына кирлі мар. Эбі сідел барынса парынса, пүлімдірық уткалаза жүреме дыдындым. Мен бұзайыр дедға, Мен жын керлі болны анмушкина кусымақсем. Шақ статьяна, шақ сымақсене тұпса була сишынақ, шавын жүхлі журнал, шавын жүхлі кінеге, ебіл, ебыл, ері дабыра. Сымағызем тересі терезе хайынде, анжақ мән не пұр бара бісенче Анатолий Семенович шын. Кампілмес, живопись евір искусствы икенне. Андив, шахна халичен Анатолий Семенович та тебе еребе ыннанса сашидреймен, чуне туйса илеймен булдыр. Шапах та туйрым, чухларым десе, мэншінға унын хойын пәдім әшешіне хрес хумалла, хойне ку ех тиргесе токмалла. Мэншын, мэн булны. Аннушкин кургаба кофе артырде журнал сэмпе кенегесіне Пледіні, Сергей Андреевич ебі Эбе дире ябы художник. Паян келдірен педе пушласа күшран пăхрĕ Чехов та хойне мандрамат мандраматтур тесе Кайран нумайда вăхăтиртмен, унын пьесисене чи чаплы землартмадыдынны. Анлан адып, эбе сансама хусене Анатолий Семенович классика тухаса тахшан малданах дымасын бүлішке пулешке, шүтлеремебе Аннушкин ăшчеккинче пулса иртне улшымнусене та сисменбек. Ангул, ангул. Пушне баргаларе художник шаплаха манкушран бұқса. Пәледін бұлзан манын пәртте шүтлес шыл дерес кымыл жүк. хама хаман тишкерзе тәрісілемелі бұқыт Тәрісілерім де ағы шүк икен манын искусствышын чекерлі. Сүйрек лехпе хеме шіндерме хал жүк. Алы хусканы вәсене, остана туйыма, пахындарма пәлні жүк. Халичен останпа тойым біріне алы шеш ішлене манын. Анланадыны, алы шеш. Шүк, немінде анланмасып, Анатолий Семенович хулбуш езене сиктерзе, илзе мана. Калаха, мен бұлнасана, аштан бірзагечі күнбек түндерле шуғыш. Шәне картина үгерме тыдындым, диван жіне бірсаларчы Аннушкин – Ташта пір-пір сұрт херрине е бармана кайзамар мастерскойрах үгерме тытындым. Пүшіра пәдембе пишсе жетнене, асымра пин худ шәрелсе хама шуғышлаттарза жүренене. Анчах бәлерде шуғ икен манын ле шуғышран чи кирлине суйласа илсе пір тевбе шығас бұлдарулық. Хари хинчен темеше худ авандарах үгерес келет. хама тыдынадып та шавындақ барахадып. Шуғышлама пір терлі шуғышладып, сыргыш тебір терлі давать. Тәрісібек алазан те тетрешешха ұшы хуппи жук, шавынба асапланадып та чи кирлине тупаймасыр. Мінлі қалас шыразан-шыразан тупып тайына, анчах хынықман шкеепе хамахам терден терзе ішлеме. Анатолий Семенович диван жинчен точеде аллызене шурыме хышне тытса, чирече патнелле утре. Хар хой эшне тиргезе хаклама пілні аван хавыл, лапландырма тарышым художника. Анжақ кирлехши кунашкала хушылма, солдавидеші кунашкала хушылма, халық келештерет сан картину зене. Эх, калажас марчы кирлі марсы маха Сергей Андреевич, ющен кулсайылчы художник. Ытлады ушы кымыллы, ыры чундавал пирин халық, па мұқтат. Хавхаландарас шутпа, малашне чыдымларақ, тарашарақ ішлеттері сижін шанса мұқтад. Эбір бур, эх, васкат бір, ништа кайса кірейме васкат бір табаным. Халыха мәне усы тавасы шинчен шуғышламасыр, картина ғышын картина сырдатпыр. Әлгерес чешеш шені выставкана. Пәрре икіте марха темеше картина таратма әлгерес. Курттымын, агымінлі Шанбек чухне мариенде художник бағалық шинчен шуғышлама парахать. Суриковта та шапла ішлене болны. Туға Суриков. Унан чаплы картинесене пюрнепеде булать, бұлад, анчақта мендери бай, мендери туйым тапсадыр бесенче, э? Ага ұштавыл художнига Вильям сірлі хыват. Бұл каллех диван шине пырсаларчче де, сылтым аллы аллысемпе тытса пӹтем килет кипе сулкалана сулкалана ондан ундан каллех сиксе Шапла, шапла тываным. Художник картины сценарий шыдық шүріға пыдармалы шпалерда штукатуркада мар. Был искусство произведение. Эпин, пирин выставка зале сенчи сенасене мәнледе пулин тулдарасы мар. Шинсен чунне шуғыш туым хвачапе, ыдарайми илемпе тытса илеген картинсем үгересі шинчен шуғышламалла. Андив, сағал пулчырда лайық пулчыр. Аннушкин манумашы бұхарчы, тем каласпек мезір пақса тачы тачы де айкинелле барынчы. Уйық ұтла шыны картина шыраймарым да шалдарақ қайрым, тері хойынчен хой кулса, чынақта шемшешке мариеп, анзат эшешеш камаламасты би, Часах пирин сымах юмах урых ершине юкре. Халенде Анатолий Семеновичын кымалеп самая хужелчі. Эбі келе Пашараха Пашыраха кунда келсенех әбі биянка шүкіне азырғанычы. Бұл ұштыне ыйдас шуқышта бұрдшы. Анчақ сымақ хушинче манса қайрым бұлас. Халедин алық хамарын хамырын пәчік тусымара азындымда Анатолий Семенович сәне шавындақ тіксіміленчі. Биянкайы, тері бұл күшне тарса, биянка. Шүгінде биянка, бақшана кайна жүхне шетердім. Алық паденче теттемрехші. Анатолий Семенович сена жүмінде шуры плафонда лампына жы, анжақ Бианка самахай илтреде ақыртнех сыне улшыныне зас келмері алдыне ұсыры. Шабақта эбі унын күшінші ошығылгем самандырақ сүннине де, туды чатрезе илнине де азырға сайылдым. Анатолий Семенович ытлата пылғанны, Бианка шухалны бешіхін манжи, Бианка шетні шапла хүшсақ бар манжиына шуғышларым әбі қамышыра. Шапла шуғышларым да еді жүрине азайылны жын хамахам барса Анатолий Семеновича лапландарма васқарым. Юрешке, мінді васқа, еді шухалны жынақ бұша ұзасмар, Терес-терес, тере Аннушкин, тыдынчықтырақ сасибе. Еді жынақ, бұжа ұзасмар. Манын ына шапақ шапла, еді шуғалнышын ұтлаши, хұжылманныне пәлдерзе, калаштарас келечі, шақсымақсыне кәтнече бұнран, анжақ илтірімде, тілінерек пықрымыншыне, хамырын пәжік мұршыдни не невушлі темек мар ұншын. Анчах художник шавындах кушне хывырт аяккалла тарса, алы не тұрдыры. Аннушкин пұлдарулы хенже, тепір тапқыр бұшланады. Урых ренде мар, шабындан шеш келет унынку. Пулдаруллы тапқырда тапхырда лапкан ним сермесір тапранмас екен. Эпен чаплы үзімсем күйчірзаны Анатолий Семенович умынды әшсем. Шапла шуғышласа таврындыме бегілі. Бұл міншін сынран ұлшынса, етішін пұжа мар тесе қаланыне де, хватер алықне міншін шапла басқаза ұшныне де, тәріс анланайман әбі ұн жүхне. Йывыр болны она, биянка бірге сыма хускатма, ұшне шынырен шундарма, хуй хипе шын уміншетіма. Шаванба килешенши туны был мансымақ сенбе, шаванба басқаны да мана хой келенчен кыларса Кам білет, тен тада епі йытта йыды вырынне де унын кымылне хушры, манба часрах уйрылма васкатры пулеона. Шапла бианка шабах бианка кисретсе варгатны чухне аннушкин ошчикине. Куна епі кышт каярах пашеш, тарыннын анлан илдім. Тебір кашине Анатолий Семеновича құрастезе әбі ирдерех ұрамады ұқырым. Хамыр маршрутпа темеше құтшенде те шабырындым, шабырным, анчах тәл бұлаймарым. Эрне иртре, эрне хушинче пәргашта ұшылма тұқмасыр сіктермерім, шабақта кашнинчех пір бітчен жүлеме тебірі. Тақшан биянка пірлі савынышлан телейлін чупсабыны жылба пір бітчен Пір кашкине шүр жылдана қайыла табырындым, депринче Октябір Октябрь барринче юр жұзалардыры, шандалық сибітсе барахры. Вырзарнегун адлы херрине андымда хамын егвішкімме ширан херринжен шүшесем айне сідірсе қыбардырым. Ундан чун туртмыш адыла прақса каяс келменебе шив херребе баскамазар табалла отырым. Ура айенче нүрлі юр надырдадад. Виштабат утымрах, сылдымыра. Шынза эндергене адыл сілгежі хумесене лүпперрен ебандар саюғад. Ун жиен шабанаган юр бір катрамезем, анны урампа илсе пысык, пысык пысық, кәдю та таттысы песір анаталла тұсылса Шүлде чынғы жиран херринче редін-редін да чызем курынашы, шаралны шамрык евісен тайлы кады барребе, адлы херребе темір қартлашқа анать. Эбі ундырық улықса самаяқ бұзық сада кетімде, нем шуғышламазыр, енчендене бақаласа ұтырым. Онсыртыран кура қайрым. Чүречіне хымапа шапса хуплана чыран Анатолий Семенович туғад. Выл алыға питіршіде, паша барринелле күрін ме бүлчі. Эппені шағы аннушкин Аннушкинсен датчи, Пәчік шығына таваткал бақча, тұррине шифер битне шүллі, чардақлы симес пүрт, ұлмышизем, чие, хамлашырлы, хурлахан темесем. Кәрсе күрам майбек, біргілнескер. ним сазы тумазыр еребен калинке не ұшырымда дачы шуменчен шавранса шалалла иртірім. Анатолий Семенович пахша барринчи астрызем хушшин жетірад. дивзе шешке херризем кышта хуралны булинде, шавжавах хойзен ыдарайми илемепе кымыла ачашлаган кывак, шуры, херле чечексене пірерін-пірерін суйласа тададь. Бұқытсыр келсе шитне хелсі дерзе, шавжавақ чәрі сыббын ларныранжи пұшехте чиберінде иліртмелі халі Шура юршинчи, хура хымыр йывыр пілісем айынчи, шак та хавасы илем, ман куча тыткыннары мар, ч де темле çатырах ярса илнен Аннушкин тюрленсе точете, татны чечекесене майлар тытре, бізіне такамасыне спек аллине малалла кондарса, пәкірілзе майыбен пахчан кайри кдесінелле утса кайры. Унда шисен был юр жіне чергушленче, чечексене пәчекші темеске жіне саргаласа хучы. Ундан хулленчек ленче, чергуші шумне юрне шылса тасатры, хойділін кемскер калашса Эпі парсымаға шеш лайқын үлдірім Бианка. Ав епле. Шак пәжік шәтемеске Бианка билдіпре пульчи кенха. Шамын жіне чечексен бірзағочы Анатолий Семенович. Эпин темжін суйнымана Аннушкин. Бианка шухалман, вильневал. Эбі күнда бұғыт сұрда бұрын сіргілсе кенескер, халним тума білмесір, датчы кеде синчен пықсадырадып. Курынмалла жи, манан Анатолий Семеновича. Шапла шухалчы биянка денечі мана Анатолий Семенович. Вильча тезе калас келменюнын, евір болна она, биянка вильча темешкен. Анатолий Семенович юр ашса датшы еннелле утса келет, Эбі шаплах, ағы ним дума білмесір, ұн жинелі бұқса тұрадып. Бұл самандыға чарынса, кәлі қойдырлен калашса илчі, бе калашыр бұл халхинче. Бианка жынақ сибе адыр бұлади, ларыр те тебір игі күндан келіп те, сире тададада биян бианка прижіне хұрып. Эбі хавырт шаврынса, керен тұқырымда урам беккебе утса қайрым унченде пулмаре Анатолий Семенович илтеннчче. Сергей Андреевич чимырха. Эпе чарын сатытым. Ышта езі. Мана жылаза келмерін бұлі, бұл мазыр калинке патнелле бірза тухрре. Киме пықманнычы, киме пеки бұрман кивескер. Езі онландан бұлас. Аллине тытса пужипе пақча еннелле сүлчі Аннушкин. Онланныран парақса ғаймададын шаплайы. Суясмар Анатолий Семенович терес, пыдармарымебе шабақта мінле пузаду хрегагу, мінле вилчі бианка. Вал хаш сывласа илзе, жі, ұндан ундан калазабаче. Пахчана пырса кірсен, Аннушкин чималданах дача чүречи банчыккене азырхаре. Немде пушне пүшне пыргаласа алыға үшіре. Шалда пәр ябалада вырындамар, йылдах айын шин шавартарса бідерне, патратны, аргатны. Мендерзене шурса текне силлесе тікні, стена шуменчі картинысене урайне ебені. Куда житмейға. Нюхрепрен илсе духна барени банкине вырын шинче ватны да тюшеге елдах баренебе бараласа бідерне. Кургалі бианкы э, Алы ларакан анчык пагалашры Аннушкин. Мендері ех яхсем пурына шетенчере шаплайы. Юрешке, мар, ябалате мар, пулат тепедете был. Чыз сені, намыс сені шук пулзан бара, харужа, ай-ай, харужа, бианка. Куна весем пирен ыбырдабыр ябаласенчен мар, хойсенчен хойсем кулны, хойсене шапла вараланы, хойсен нишле чунесене шапла ирсерле пдерне тесе шутлы бір. Шаплах шутлы бір, Бианка. Анатолий Семенович парник валли усраган игі барым хымана алыпычкепе татса темеше пірдан тадық туреде, біземпе чүречесене тул енчен тачы жапсалардыры. Эшне бідерсен, пақшыран тұқса, чүрече жинелле аяқран санаса Хитре Хитрей шук, илеме кайры унын, тадақ калашры художник хоенчен шитте юлман едіба. Шавы-шав, ябалан илеме пәтне кирлі, хошпір үшті жүксене. Евіш хуш сандар бізен, хунар жағын задырат, шапса батмалла, хитре пуган креслы жинеларжыш, касса шытсе пысмалла. Шавзене бұлақ хүме деніне шүллерек бар, жатпыр, шыра деніне, хине де бар, жиратпыр, чүрече барда шавандах решетке шапса құратпыр. Ну юре тузым, шите бізем бірге калашса, сымақ тешне тымашы шәп шүп Адя, анзагурар преход адл Теплерен бірре Анатолий Семенович дачына суцай раз шуғыш тытнычы. Шуғышы көшілі майларах скер пүлжіде, пуйжа келсе сірдінні-сірдінменек сүрілші. Хальхинче ага шулық сақ шулық рышак шуғыш, савыл Суцаярас бианка дачына, калашра Аннушкин килелле утнымай, ажазем жүрешінех марунда, амежы урезем ыратыбе аптырать, суцаярар да пулдырмар урхран, шап пүтсірзен мышкалее, Килешіцен бұл беде, арымебеде беде калаш сапықры. Лешсем хиреш пулмарыш. Аннушкин бара, пәлдерюсем ешінаган бюрона кайры. Датчы туяна сегеншін часақ Бұл телефон ба сада халдерехих шитсе курма кымылдуре. тік халдерех бұлдыр. Эбі тумланады беппин, эзирде тюрех бұрыр, леретел бұлы бір, сенжі ана Аннушкин. Вара бұл сада епле каймалыне ындандарчы, датчы номерне каларе. Шумар пәрехнене була хой бәбірде илешін марчы, Анатолий Семенович. Анжақ еді жюри хайынжан юлашын маррине, бал алық патне чуба-жуба бірза юнышныне, күшран тілмірзе пахныне күрчеде, парақсақ маре. Хăйын билемне сиснепек, кетнебек, нихшан хинжен те чарзырланса, бірі-бірі ыткынчы жавгун бианка машинысем нефтебазына каяган ундан таврнаган пәр машинына да ыбын чен хабаламазыр иртерсе ямары. Шумере, пәрехете перехет. Асфальт шу сәрнебек йылдырдадать. Бианка самантрах таптыр бүлжік бұлса бәтірі. Шапақта Анатолий Семенович она аллады дасшынчы, машинасем шүрені шырден ирдичен де пулин вырасшынчы. Шалынба да ұшша бішіченех чупрывал ұмғышын, она темледе де идірсечінші, қыдырса да бұқре, анчах тұттармаре биянка шыбыха ямаре. Бұғычук, ершмесіп, Хали ман сан аллунда булмалла, ав мен чухлемашыны ирдет, тенен шеш шавырна-шавырна пахребал, мынгымылында эшелен. де деп Анатолий Семенович, тыдадехчы буль, Анчах пір палламаншин евіш судаган склад ұштыне ытрде, Аннушкин ына шулгыдартма чарынзадычы. Палламаншинна иквиш сумах, каласанах бианка чупсагайны еннелі шарынса бұқрывыл. Бұқрыде, Анчык бензовоз уменче ним дума пілмезір кудын-кудын чакныне курчы. Ондан шофер машинына кыштақ пырчы. Вырса юлчы вара бианка шул херрине тем калашын пулнын пышнежеш кыштах шеклеме булдарчы. Бианка, пәчекскерім, ылтыным, пәдерчешім, бианкам, сымақсене әзіклені чухнехи бек тыдынчықлын тада-тада қаласа еді патнелле чупре аннушкин. Чупса она алла етса илчі, күшінчен хурлықлын тімсілзе бұхре. Энде пәжікше чунын сывлышы тухми булны. Шофер машинине чарса, кабинаран яраланса тухры, цистерн урлы хыжалалла бұхры, унданларчы де малалла біштерчі. Анатолий Семенович шемшелсе кайна бианкына көгірішімне шүбірласа тыца, шул баррипе удать, хой ошран табынса тухаган сазыба пәчек ачабек әсіклесе пышылдадад. Вилден, пәчікскерім, упраймарым сана, чечегім, упраймарым. Бианкын кышта хопынны күжізем сүнзе әлгіременха, бізем чіре жүхнегебегех ұшшында шуғышлын бағашы, хускалмашы жеш. Сехет каялакына қабыл кам ышталла утны иртнине, кам мен диван шинче шапла тингерзе бұрдачы. Шуха, әненес келмес Аннушкинын Бианка вилнине, валона халі-халі пүшне шеклесін, пүшіпе сертенсе ачашланасын туын забырать хирешкелегензем Анатолий Семенович тіліне жетсен, чарынса тұрсақ үншінелі бұқашы. Күшілі юқтарса ұдаған бадышын нашылесе, пұрнышы бұғы сыр еді жүріне херхенсе, хойзем тілін шаппын калашса елеші. Машина земде чарынаганны зем бүлчеш, шофер земде пажырғанса Пұрде бір мар Пақша калинкинчен кірзен Анатолий Семенович Бианкына дачы уменчи селебуш куреге жіне бірса хучы. Курыкне Анатолий Семенович шүргүне хой ақсағы барнычы. Часақ шытмари хабыл, вара хывырта парка жиденчі. Юрадачы Бианка шемче курыкшінче біляма, сілебуші сене сиге-сиге хыбачы, чуын жинче хыреме пеші тілечі жәвшәрі жун, шутшандалық илемебек иллензе савынма, бұляза ұвынатшы де вара, қалдарымач бек, хутланза бұрса, шавындақ шивырса гаячы. Нумайда бұғыт иртмесші, бұл хуллен де, тутлан анастаза, карынгаласа илзе, пақшыран Бианка, хывар бушмага Бианка, илденечі күршесен пақчинче херарымсем кышкырашни. Курырға пушмага шеклезе гаят, бара пәчік бары пушмага парақсақ варачы де, хойен хушипе күршесем калашыны итлеспек, бесем шинелі аякран пықсадырачы. Шыва туғарақпа Анатолий Семенович ана пушласа адлы херрине илзе Шәвін жүхне Бианка пір-бірне хаваласа шивхараган хумсем шине пықсаты чыты-чыте чуптараба бәсене хиреш. Анчах шив жиын чупма да, унын хумесембе выляма шуги кен. Балбара, хай урла кусса иртне хумсем хушшине лекнескер, жыныш саярса, ширан херрине сирбендерсе тухре. Сиге-сиге берші еді жүри, хойне тарабат ишін ман шыпыл шабыл чихенеген шив кыларса ывыдакан кыбыксене печік сымсине піргелендерзех ширда-ширда шымбірілчі. Кыштахрах весем херлі щиыр шамгибе, сукмак сірменсірех сат йеннелле барса кайрыш. Аякран пыхма ытла те курынман ширан, улықса пітмелі мар чынкы екен. хиккен. тада кербебек тыпра, пусны бусман хускалза шыгыр-шыгыр аялала Ах хайхи, сада çитрм мари, шуғышлары Анатолий Семенович урисем чергу ттерренче чӹтре пышланине туйса. Ак тамаша, халех капла бусан епле хобарса шидес. Вăл хышалалла пăхрде ян шаврынса кайрыш аялды темсемпе кимесем. Çаврнаса çаврнмеш Хойзен Хăйсен чех пулеш. Пуш шаврынса кайрĕ. Сулонса кайып та, чулбек кусанып, Шеклензе шығышлары Анатолий Семенович, аллаты мардавражы депылін леген чехыд. Шадырласа тыдыттымчы де біргана сывлы шавыраттымчы. Эх, ачапыча, ма келсе тұрындымырға кубырына, мені кенға ажа жүхнегі айвандық башымылтайлық. Шуле тертле булсан да, бианкына етсақ пыжыға Аннушкин. Хыра халы бе болына хестерне, Тепринбе шерден тыдадыда табашланать. Тапрахыдырақ шабырдатса юхматыдын тұтынжак, ширан пушихте чынгыланжы. Ну, Бианка, тере Анатолий Семенович, тек етса булмай сана. Ик сәмірінде хал табады уран табашланма дебет. Ан юлепин матур бул Бианка, чында юлмары унран, хуши күшінчен пыха-пыха, хырым бек шабынса, шүлеллех табашланжы. Такамсен пахчи патнешіце шамрык пилеш айынчи шеремшине ларсан, Анатолий Семенович йыды шурине алла илчеде, она варахшен пиче шумне шубырласа жашлары. Ара Бианка үргенсе е юндарса, шыр шамкенче тұрса қаялладан каймары. Шақна чадымлық біріне демарға, темле паттырлық біріне хуча аннушкин дени хушине пәдем бе парыннине кундан ытла кыдардаясса щукпек, туйыннаран вăлына шаплах ачашласа юратры, пушинчен лыпка-лыпка илчче, ышысымахсем каласа мухтаре. Вырахчен пушне уссалар жахал Анатолий Семенович дача шуменчи тарахла сакшинче. Шерде бұрдаган биян кешіне пәгірілзек бұқыры, унын ытла да кіске пурнышынчи уйрым саман аса илчі куча шаплах ушыға еттін. Итлемерім шавсана итле Итлеменнебех бех хам жирем сана туп тупсабадым, кажарах мана тенін бұхат унын тем хура куже. Анатолий Семенович Бианкан куш хубан гине пюрнипе сәрденчі гына, еттін хура шаржабек куже хубынчы. Художник ассын сывлазаяча. Сывланы демар, Иге хучень вырыммын эсеклезе илни бүлчігу. Вал ура тачы, яри таврала пақса илчіде каллех ларжы. Шумыр чарынна энде, түбек ыштақ тарална. Адыл лешінчен, катрам-катрам пілетсем майыбен шывашы, ебішсем хускалмазырларашы, шил сисіні ми евашын бірет. Параходса сасы хаюзырын, тадыла-тадыла илденет. Күйшізен бақчынче шершізем чыбілдедеші. Вақыт шыбад. Аннушкин шаплаха бианка умен жаларад. Шабах адал леш енчен, кытрам пәлетсем сивлеклен юқса келеші, баскамасыр кашашы, шуғыжа путса жывашы. Бианка басы булашма келмеші жібізем. Бианка басы булашасы бұғыт шитнерен шапла шапланмары жи жүттенче. Шаплан жав жүттенче, хүхіле, сипсимес курыкшинче хускалмаса бырдаган çак пәшкше чарчунда пызык пысык тӹнчен Он Ун пурныши сыртадылны хурланма пілмесін бұлзан, хывна да хаклама пызықтен пызыктінже. Тембек пызык, темпек анлы, хватлы пулсан да, эс аслы тінчешін, шагынбек чыр сенчен тарадын. Эпин візене, пәчік де, пызык кисене де, тарбек хакланы, хавын пинбин пуянлықна, пин илемне пурне де хакланы пуладенде. Анатолий Семенович кіреше илчеде, де, пахчан кайрек де синелле утса кайры мыжырчие хунавепе епле хурлыхан теме хушинче шыдық алдабышлары. Шытыке арчапик тюреке тесілде табыл-табыл бүлчі. Тапри кабышка екен күнда, херлере хтиреслі тапра. Энде вырдын хал, пәжікше тусым, тюшек пек шемше шырде. Шуғышлары художник, ундан мағырза шивырза кайна ача ұйқы бидер бек, каллех әсіклесе Шивыхрах тағамсем калаш нилденже. Аннушкин калинке еннелі шаврынса пықрыде, иге борым аршин конган пыққаласа шивхардыне көржі. Аквал датшы, тере бірі, курадыны номерне, ав хужиде гунда. Пахчана вадам шулсенчі тарнакай этемсем келсе кечеш. Егерешсем булас, ик кешеде анзыр холбу шилле, вырым питкушлы, херлі Ик кешеде ни хура, ни кавак нейлон плащтығынны резина адыба. Пәрін бүшінші сыран шілепке, теприн шүрік сымсаллы салта картузы. Уйрымлық де шамна жеш азырғары художник сенші. Візім хойсен ятне жымне іште, так-так тегелезе пақчана бұқса жеш, датшына кірзет ұқыреш. Мен идадын, ес труба бек мегірші, пекене курса петерсен. Илекенне эбі телефон бада эп калашым башыр. Анатолий Семенович сакшин дарать. Тарнакай эдемсем пақшына келсекені ғышын ларчыде де, бұл ундан ба ешылда хускалмары. Сутмастып дачына. Диппен пәлдерші Аннушкин пүшнешіклемезір. Мінлі сутмастын. Ик кішіде харызақ мігірзе ячеш егерешсем. Шаплақ. Улыштардым шуғыша. Чибер калашка, кулан туре картусны. Шакыншын шабарса жүрәрімір бұлади вара, сада кисенде секере яқын шырарымыр. сұт мастып, Э, күшма, ингек не ежун, Аннушкин хуйхине анланнын калашса деп келли, ави етті білзе бұртны. Хайхискерзем Бианка батне вырса пәрхоша чәнмесір тачыш. Шел терешлеп келли. Хитрескермен, үс седеші деймен булас. Машина таврашы таптаман бұлі. Машина таптаре. Шел, шел. Аннушкин шумне пырсаларчы был. Шабақта ытлашы ан жылесі. Хуй хырны бетін чәрілсе тұрайме әнде. Э, на тада хуйға, урине силлезе, атты шипшынны шипшінні пылчыға сірбендерже күшма дегенні. Еді білнежінде пұжа ұссаларзан, бұны шул шоферда ішлесе, хамда тешет кипек таптаны бізене. Еді тесе нихшан да скорыша чағарман, машина да малаш неде де таптадып, нечу шул жинча сәдірінзе жүреме. Кын тенгерзі бұқыры Анатолий Семенович уншине. Пăхреде урыхнигамдамар никамдамар, ккына шыпах çак çын таптаса кайнын туйынчăна. Халя ун унпатне, унын дачне туянма тесе килнне. Дачына судас шухăша, пажырах бианкына пыдармашыдык чавна чухнех пышранкыларса чыха Аннушкин. Шагында журалдын эсе, пәчек тусым, юрадаттынчы кунда килме, әнде яланах сатра болын, шулла да, хелле де, яланах. Күллен дені пегех шүріп кунда, сан батна келіп, қойтілін калажа-калажа шыдық чамны чывыл бажыр. Дачына судас шуғыжа парағышламан болсан да, ку эдеме памас шығына Аннушкин, пүрчүліш ұқшасын зенде сутмасчы. Чибердері калашка күшма, тері тыванне шлеп келли. Тем шуғышледа да Аннушкин юлдаш, ұтлады пүтсіредем Автомобили, трактори, пурде бізем машинызем. тем тері хватлы бұлзан да, чәрі чун тәнчіне хесмет мар, пурныш чәрі рәдгідін садырад. Машина вара пурныша лайықрақ тумалды хадыр жеш. Эпин ан тивдер, ан тегендер, сан аллунды машина чәрі жуна. Унран шүлде бұлма, ун шулне картлама немеле тивіште жүксан аллунды машинын. Пышларе тата депри. Итлешім бұл мазыр, аллыне сүлчеде күшма Хей, әчі. билни еді білнеде философиленмелі солдавшке саншын Иван? Ухмахланса анағыр, сасыне хыбартырыш епкелі. Онағына шуғышлама пілменшін шыны был. Пулі үлімрен, еді күжаға табыннышында ответы тармалы сакун бұлі. Увыл шутчандалықпа цивилизации тарасыне епледе болсан пір шайраты дасшы тесе ешінні пин мерасенчен пірі бұлі. Бұл самантлы ашыпланшы де ері тавралла бұқса Мен ері түлекте илемлі е, э?» тері тавралық пагиленсе. Нихыш бұқытра да ұдармашук шавышуды дінжене. Шавынпа пұр сымырда юрадат бірна, пұр сымырда пұрнас тесе тұрышат Вал тебір хут биянка çине күш үвітреде, ассын хашлатса изе васкамасыр ура çине тăчче. Кайăпăр пуль кучма каяр? Найхмар дăурăнай айлайхмар, пүшне баргаласа елчі күшма Аннушкин çинелле бұқса. Шилбек былянчăк шуғышлы çын бултын екен, çуçу кавагарны, хуау пәжі ачалла хотланадын. Да... Сымаха пәлсе бүпле күшма, тарықры Иване, курмасыны Кундах пытарашын еттіне, шағынғышын ғышын су дейіға пахчине камада болсан, хамда зудас жүк. Бізем тухса қайрыш. Тәттемлене пучларе булинде Аннушкин бианкына пыдарма марыға. Хыяры шешкине кереплепе турагаласа пуштарчы де ширмана кайса пырахре. Бакри шыба юхтарса қыларшы, пүртхішне купалазығуна помидор шальчисене крыльсайне пұштаржы. Биянкаба үйірлас келмес ұнын, шағынпа әшхішін әш тұпса бағада иртерет. Кыштырдаса тұрдаса жүрет те йыти батне бірзаларад, хаш та хаш хуйхырса калажад. Сахал бұрындын, пәчікскерім, ұтла пит сахал, пәржуғашрында Тавралыха кашсыме хупласа илсентин, Аннушкин бианка билине кибешем кофта башыргезе шыдык тепне майласа хучы. Урых маграмар. Йыдышын манбеге хушалаган эдем чынақта пулман бул, тезе кымылне хыдарны чыхавыл анчах бианкына шыдык тепне хурсан чыдаймары тебір хут мағырсаячы. Тюбере пач-пач кына шылдыр ништа пір сас чәбе жүк. Кыштақ бұқытырцен, пәлесем айынчен уйық шуса тұқры, турасем хұшшіпе шәршіне чәлдері шудыды қабышлары. Анатолий Семенович темескене керешепе ундан-гундан тәркелесе тігіслері түрленсе дычы. Пахчара әмірлігех қаныш тупрынынде пәчіқскерім, пыжылдатры бұл хойдәллен. Кайрын, тек пулмастын есі шымыл пултыр тапру. Вăл йри тавра пахса илчче ұйық тетрелле шуды сабаланыне асырхасан кымылле шықленчі. Ұйық шуды бе таврнаты біккен хагиле шуғышлары Анатолий Семенович ку шуғышта она хұрландарзаячы. Шәкінбек ұйықлы качсенче сатран бианкыпа пірле қаяғанчы. халяк, пӹчень. Келдесене бұл чынныне қаласа ытла ғыды хурландарашын булмаре. Бианкына шухатырым, тесе энендерчче. Анча хурланма куда жиделікре бүлчі, хиражи макырса мағырсаячы. Виші күн иртре, шабақта Бианка Анатолий Семенович азынчен самантлыға да туға білмері. Телекреде бұл шеш, она. Чемсерленче художник, пусыренчче, Печченлихе ғымыллаған бүлчі. Ларат вăлçапла хăй пилеменче халат бергенсе шавшавах пәчік тусы жинчен шухышлать. Пахшаран биан кысыр таврны хышын, ытлаши хурландарасран асырғаннычы, мін каласан авандарах шидесе шутланычы. Каярахпа вара бесен бианкына асада илменшін кымызырланмах пушларе. Ана тарук шапламанма пиренжін еді жеш хавыл. Чере чухне пурде унба выляза ебанатымырчы, халя биянка асра среде шугикен. Бәжіргенші Анатолий Семенович, вăл çапла шухышланы бешеш лыпланмасыр, мăжырепе ачисене сымахпа тексі үппев тума Анчах піррехінче чүречі умінче урамра, жиді шүрі вірзеячі де, амышы де, бе үбірі де кандық патне жүпса бөчіш. Пәрхушы пақсадырсан тырсан бара, салғулын сымақчын мезір пырынса кайрыш. биян кымар. мар. Баратинех анланчы художник. Пурин асынчеде пурна дикен биянка. Пәрбірне хурландарасы мар тесе шеш, ун жинчен нихыжы де сымақ тапратмасть. Вырзарникун Аннушкин пазара житсе бахре. Еді жүре туянашын бүлчі бұлында, шыбақ бианка бек шуррине, шамнашкалах, пәчіқскерне жүрәрі, шәне еді жүребе бірле хватере каллех үнченгі савыны яраса, пурин хуйхи де шил бештерзі айны бек сирилесе жанчы. Анчах, көмылне келешегене тубын мареде, пұжы алава келе даврыншы. Кайран хай шапла тишкерзе жүренежін, келенемен сыр савыннны савынны пекте бүлші, шене еді туянма шуғыштытныран бара, мұғырдатса та илчче. Пасардан едіба таврынса, биянкына манса каймалачы иккенха, юради çапла тері бұл. Эбир Анатолий Семенович сен картишінче, бұрым шүрдін тепр вішінчен, тебір вішне жидичен кәлі-мәлі Сатыра пышла на шаплах бәшне дұқса пітмесха, шаплах калажат Анатолий Семенович. Пілес чызан, туйне шуреме хышне тыдать художник, ну май шуғышларыме бәші хужыра шүтчандалық бабурны шинчен. Бианка чынгы жиранпа, табаштанса хабарны, е хумзем айынчен сирбендерзе тухны, е тада кышт варшанах пажарганна күленне бек пырынса утны күшімне келсе дұғатте, хамахам шине-шинех бешім сіркаладып, мендері хақлы икенесі пурныш, мендері илемлі дедіп. Немілі сымақпа каласа, кыдардайми юрадай сана чәречун пурныш немінле вижебе де вишмешук санын хакна пурныш дедеп. Аннушкин шыпланать. Пәрхушы шуғыжа ғайны бек те каллех, хархинче әнде хавастырақ сасыпа, каласа пітмен сымахын енжікне пылғатмады дынат. Чынақта, мінешкел телей был, хевел тұқса сарылныне, курык сымсаланныне, лапка-лапка юршыныне, шынгырдатса шив юхныне курасси, итлесі, туясы пір маншын саншын шешмар, мән бұр чәрі тәнчешін телейгу, бианкыжын, шавчел хезір яна баршын, шаплах кулянады пузан, эппин ытлада ширрет был шучандалыкри пәдем чәрелеген асамлы шихынабе, ытла да кирлі бір-бірне кашни чәрі чун, кашни үзендіран. Эдем пуринченде ослы, пуринченде вайлы тет пуринченде ослырах, вайларах юратмала унын хыйпе пір шәршінче пурнакан мәнпур чәрелехе. Пуринченде ытларах тарашмалла унын ытты чәре чунсен келеслехри пурнешешен. Шутласа кыларма пулади, калыбыр үсендыран эдеме мәндери усы күнине. Хош бишебеде булин бишме пулади шав усы хакне. Тада мен таватха, тебір эдем шандалык пуянлыхе ырлыхе упрандар үйсірдезе немінде. Шучандалығына пір қойшын гына ерлі. Унашкал чунчерелі эдем, йывышларцан да, курык аксан да, шак ішсене хойне кирлишінчеш Эдем Эдемчи қойне мен-мен керлішін кирлишінченчеш шуғышлат болсан, қойын ішне шалдан хесеплесі тумасан, унын ышынче хамын гына бұрын сайылас деген шуғыш ева шавырны болсан, ларны те де лайықын унбекин, үнбекін, куреге де лайықын ешірмес, хыш ябалы де чундан туны ябала булмасть. Шучандалыкри пәдем чәрелеген аслы вне халі, моторзен шабе хыдырахта ғыды илденне чух, кандык бетон сенасем шүлден шүлі хабарны чух, уйрымақ шибетшін туймалла да онын тадылма бұлдарыған сыпекесене ширипледе сижін уйрыма хыты тұрышмалла. Шавчи хватлыран да хватлы юрадыва, пурныша юратныне, хывшын жеш тұрыш самар, кашни чаржун, кашни евеш курык пурныша хывнашкалах беш әмсір юратныне ынланса упрамалла. Аннушкинын шақ сымайесіне итлетіп де візем мана хам сымақ семех бұлзадынын, әбі Анатолий Семенович Амар хамын ұшри сасыма итленін дұйынашы, Эбе шүтшандалық шинчен пүш тавра тарынрақ шуқышлама тыдынса хампа-хам калашнын дұйынма тыдынчы. Шемше юр жума бұшлары де, әбір кежек шур бек бұлзадыдымыр алы көменші өмінші қайсады қайсадыма унда онда иксімірде силленсе сейілдемір. Хула көшімінчек пызықланса сарылать, индустрия хавачы үсет, кунба бірлек шынзем ұтларақ да ұтларақ чәрчузем батне дұрданашы, нишабна. жабна, үтреде Аннушкин хые хураблары. Сізедін баллах, Шапла пулмалла та бұл. эдем капмар çурсен вәш херзер, кварталесен шеш курашын мар, машинызен сасыбе заводсен шавнешеш итлешшн мар. Бұл шак ытти ытты чар те пурлине, мсенпе бірле юнашар пурынса, хай шутшандалы хушишеш мар, оның пір байы пулнине де сиссе туйзадырашын. Шавынба тәлінмесіп тебі, тепризем хойзен хватересенче, дендрари ет шарчунзен кетесі майлы тусағын инжен. Аннушкин самантлыха шапланать, юрышыны нетин гернемай сыва каламатыдынать. Человек, хоть будь он трижды гением, остается мыслящим растением. С ним в родстве деревья и трава, не стыдитесь этого родства маршақсыбви. Меже худ аса келмері жешак күнсенче. Бұл мана хулайынчен тұса күшран тенгерчі. Хабарари, манхаватере, пажрақ де астывай марым, сыма хушине бүлчі. Тавда бұш, Анатолий Семенович теремебе, чәннешінде хамын күжа-бұжа ұшны ослы сыма хуземшінде пызықтав. Кундан бұшласа хамда әнде шүчандалық шине ұрықларақ Халичен пит туйзах підірейменіне туйрым, шуғышлаза жидермен ябаласем, шинчен шуғышлама бұшларым. Келдесем шиырмада біртріш бөлі, барақ жүрерім. Апла хоть ызаса ярам сана. Шабын деші шуғышсем каныш бұлныбе, юлашке бұғытра хам кударанчен үгерне пур сине те тиргесе бірақырым. Пурныш хавачыбе пілдеріші шинчен теплен шуғышламазыр, шиелди илемешеш курса үгерне картины семшеш хальбісем маншын. Ташта йыды вырсе ячы. Анатолий Семенович чарынса тұрса унгун пахкаласа үлчі, тимлесе итлері. Курда теленянде манран, асын сывларе был. Кашны еді сасыне биян бек мари десе таннаштарса итледі. Едада сазы илдіні еннелле утсагаядып та биян кыбекки мари хагу десе курмадыры жадып хойне. Үпкеле деп те хама хам биян кыба сын үкертерсе юлма тавжырайманшын. Фото үгерчігі де бұлін әмірліге юлачы. Она асайзе үгермеде қатланса бұқырым, нумай асапланды мінде, темін жүхлі сары саяядым, теме шепір тұрықне шүрзабақларым, Шүк тухмас чигерли. Куша пір биянка күрінат, пір шинче тепри. Юлашкен жән шыраны тупынны бігек тұйыннычы каллех тіргерім. Ларат шамырғақ марышын кәрхи пейсаж тексімліхенже, хой мінлі картинына парағашланы шинчен калама пүшлары художник – кыбык пек шуре пәчк йыды вырдать. Шиннин сăнненче хыйне хăй үпкелешни, кажармаламар айыпакени хуйхы. Йри давра Шуллахи илемне жуғатны шандалык. Вăлта тексем вăлта хуйхыллы. Картина айынче бірден бір сымақ, вишен. Міншін вишен, васқаса үйтірмебі. Шавындақ қаласада худым, ахынландым, едем чарджун чучандалык шаплайы. Аннушкин хумганса калашаганскер туйне пірре шуреме хышне тыдать тепрі хай умінче шабыргалать. Мана тембіргі үгетленен, тимленен кушран бұғать. Полдарады бихаебе шавын бе картинана халыға қыдартма. Шук, полдарай мастып в халлехе эдем, чержун үзендіран, тәнчізем ғушынче тибешлі шихуну посылматыдыны балырдыр. Эдем чандалыға упрас енебе таваканышсем халлихе цивилизаци ұдымызенчен юларақ пыраше. Ку телешпе халлеге пуринде анланулық шитмес дейбір. Анчақ шағы пире хуйға үгермелле тенине білдермес ветка. Эдем байлы, ослы, Аплабузан, унын ысыбех вачы çутчандалыга упрама шешмар, она малалла пуянлатма жидет. Акын вайба осхагыла шанса мухтамалла бирен. Шургунне. Эпикалле художество галерейне васкадып. Унда шүллен хебегех шүрхи выставка ушылны. Пірреміш зала кірсен, тюрех Аннушкин картины курынса кайры. Сырламан девіш рамка ошенче, кешвеш шешкене ларас, сывлыша пыл шырши сарас шүрхи сад. Улмуш яйынче пәчек саллы, тем хура кушлы биан кытырать. Халевал хужи кушинчен пыхатха, ага кенде кыштах кундала шабрнеде мана азырге, шынгырав бек себе бірзе яры, шыммылын ыткынза келе. Мана хиреш мар болсан, теприне хиреш чупсагайы выл. Хойне лыпкаса юрадаса туйса, кире кам шумменче те евеклен ачашлане. Хуши ун шамргахмар аршин, хорахаллыне кереше теприне хунав ебештытна. Был бианкана ошшын, кулгаласа темскер калать. Шак калашева евишсем де итленен, тараватлансах худшынын туйынать. сыбыны бінче, тұры сывлыш чүхене венче херю хевелін елдырка паергізенче вара, Эдемпе чырчунын тада йывеш курыкын сәм авалдан келеген туслы шихыныбе, шут шандалыгын уйрылми, пір пәтемліхе, нихшан-нихшан иксілмі хаватлыва ебе, шуды илеме. Картина ятне буладып. Вишшень.